Divin piu eo emo, e vleu zo ir, e, e zen zo melen, hag e lagad zo du. Divin em eus, devreur nie. Ja, ma breur nie eo. Devint piu eo emo, e, e bleu zo melen, e dao zo glas, hag e zo dentur. Kalm eus. Hanta? Gwegen an dentur nie. Divin piu eo emo, e vleu zo ir, e zen zo melen, hag lagad zo du. Divinem eus, da vreur nieu. Ya, ma vreur nieu. Divin piu e ouman, e bleu zo melen, e da zo glas, hag e gwa zo dentur. Kavem eus. Hanta? Gwe gant dentur